Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasalara giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.'' تصلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e ve onun haline salat etmeni diliyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقتهم فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış oldukların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun haline salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد السحاب الجارية Allah'ım hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun haline salat etmeni senden talep ediyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun haline her gün bin kere salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما هبت الرياح عليه وحركته من الأوصان والأشجار والأوراق الثمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم Rüzgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiği müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün bin kere salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun haline her gün bin kere salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرمل والحصى وكل حجر ومدر خلقته في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبالها وأوديتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun aline her gün bin kere salat etmeni senden talep ediyorum.'' وأن تصلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها من شجر وثمر وأوراق وزرع وجميع ما أخرجت وما يخرج منها من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzünden çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun haline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün bin kere salat etmeni istiyorum.'' وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun haline her gün bin kere salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki tüyler adedince her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e ve onun haline salat etmeni istiyorum.'' وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun haline her gün bin kere salat etmeni istiyorum.'' وأن تصلي عليه وعلى آله عدد طيران الجن وخفقان الإنس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun haline her gün bin kere salat etmeni istiyorum.'' وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun haline her gün bin kere salat etmeni senden talep ediyorum.'' وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun haline kendisine salat okuyanların ve okumayanların hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün bin kere salat etmeni senden talep ediyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الأحياء والأموات وعدد ما خلقت من حيتان وطير ونمل ونحل وحشرات Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun haline diriler ve ölüler sayısınca yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى Allah'ım geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun haline salat etmeni senden talep ediyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله في الآخرة والأولى Allah'ım dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun haline salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله منذ كان في المهد صبيا إلى أن صار كهلا مهديا فقبضته إليك عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا Allah'ım beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı irşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun haline salat etmeni senden talep ediyorum.'' وأن تصلي عليه وعلى آله عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والحوض المورود والمقام المحمود والعز الممدود وأن تعظم برهانه وأن تشرف بنيانه وأن ترفع مكانه وأن تستعملنا يا مولانا بسنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن تجعلنا من رفقائه وأن توردنا حوضه وأن تسقينا بكأسه وأن تنفعنا بمحبته وأن تتوب علينا وأن تعافينا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah'ım yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat etmeni istiyorum. Allah'ım vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı Mahmud'u, bitmez tükenmez güceliği, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım onun burhanını, peygamberliğinin delillerini, aslı İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey Yüce Mevlamız! Bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tevbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, bütün erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.'' اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعت الحمائم وحامت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونامت النوائم Allah'ım güvercinler ötüp su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdiği, sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldığı, gün be gün salih amellerle manen terakki edenler terakki ettiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle.'' اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح Allah'ım sabahleyin ortalık aydınlandıkça Rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batini hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأفلاك ودجت الأحلاك وسبحت الأملاك Allah'ım alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah'ım Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin.'' اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلعت الشمس وما صليت الخمس وما تألق برق وتدفق ودق وما سبح الرعد Allah'ım güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek Rad aleyhisselam tesbih ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد Allah'ım yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle.'' اللهم كما قام بأعباء الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وجاهد أهل الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد في إرشاد عبيدك فأعطه اللهم سؤله وبلغه مأموله وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Allah'ım risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği, seni tek ilah kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dilediğini ver, isteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaad ettiğin makamı Mahmud'u ona ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين اللهم bizi onun yoluna, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden taraftarları ve ashabı yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri kıyamet günü sağından verilenler, kurtulanlar arasında haşreyle.'' اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى انبيائك والمرسلين وعلى اهل طاعتك اجمعين واجعلنا بالصلاه عليهم من المرحومين Allah'ım bütün meleklerine, mukarrebun makamındaki meleklere, nebilere, rasullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث من تهامة والآمر بالمعروف والاستقامة والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة Allah'ım iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke-i Mükerreme'den peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle.'' اللهم أبلغ عنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا أفضل الصلاة والتسليم وابعثه المقام المحمود الكريم وآته الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته في الموقف العظيم Allah'ım bizim adımıza Nebimiz, şefaatçimiz ve sevdiğimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.'' وصل اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالي وتدوم Allah'ım ona hiç eksilmeyen ve peşi sıra devam eden salatla salat eyle. اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح بارق وذر شارق ووقب غاسق وانهمر وادق وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun haline şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun haline yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk dolusunca gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle. اللهم صل عليه زنة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك Allah'ım Efendimiz Muhammed'e arşının ağırlığı, rızanın ulaştığı makam, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.'' اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وجازه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته واجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته Allah'ım Efendimiz Muhammed'e, onun aline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. ona, aline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun aline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım bizim adımıza onu ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır.'' Hükümlerinin apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak onun aline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğu halde öldür. Onun cemaati arasında haşreyle.'' اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة المؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم اللهم peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın Habibi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Adem oğullarının efendisi, adı mukarrebun makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola hidayete sevk eden rahmet peygamberi ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk kez kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan Efendimiz Cebrail ve Mikail ile desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış Ebul Kasım, Haşim oğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.'' اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah'ım gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrabun makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle. اللهم وكما اصطفيتهم سفراء الى رسلك وامناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلا ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص والآفات فصل عليهم صلاة دائمة تزيدهم بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا Allah'ım meleklerini, rasullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit kıldığın, yüce zatının perdelerini, derece itibariyle yakınlığını açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, kendilerinden cennetine koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, yarattıklarına nazaran kendilerini daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini artırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklere okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle. اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وارشدوا الى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم اللهم عليهم تسليما وهب لنا بالصلاه عليهم اجرا عظيما Allah'ım kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vaadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatla duran Nebi ve Rasullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ihsan eyle.'' اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والولدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعلم على الدرجات والزمزم والمقام والمعشر الحرام واجتناب الآثام وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان واللواء المعقود والكرم والجود والوفاء بالعهود صاحب الرغبة والترغيب والبغلة والنجيب والحوض والقضيب النبي الأواب الناطق بالصواب المنعوت في الكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله النبي العربي القريشي الزمزمي المكي التهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل قاهر المضادين مبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وجوار الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله المصطفين من أطهر جبلة صلاة دائمة على الأبد غير مضمحلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حبوره ويشرف بها في الميعاد بعثه ونشوره فصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوث الهوامع أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها زماما وأصفاها رواما فأوضح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وخضر الحرام وعم بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله عودا وبدءا صلاة تكون ذخيرة وبردا صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يتبعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان وصلى الله على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار واستنارت بنور جبينه الأقمار وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار Allah'ım yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennette hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin sahibi, şükreden dili Efendimiz Muhammed'e salat eyle.'' Allah'ım şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak zevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye Kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği Hayber ve Huneyn Savaşı'nda bindiği ak katıra, Necib adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tevbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dost doğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Rasullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle.'' Allah'ın hücceti kendisine itaat edenin, Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin, Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve inkarcıları helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği, ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat, cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat.'' Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan aline ebediyeti, kıyamet ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allahü Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun aline kendisinin sürurunu yenileyerek hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allahü Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan aline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eyle. Allahü Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı.'' Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Allah Teala ona ve aline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azı gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla salat eylesin. Allahü Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun haline peşinden ferahlık ve miskten daha güzel rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allahü Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatir haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allahü Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun al ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardılar. Kuşlar Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salavatının devamıyla Allahü Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة موصولة دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام Allah'ım celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç kesilmeyecek olan salatla Efendimiz Muhammed'e onun pak ve yüce aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة للاتصال والتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي Allah'ım şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allahü Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.